On a euh, formé euh, suffisamment et même un peu en excédent des, professeurs en langue basque. Donc ces professeurs se retrouvent effectivement, alors probablement provisoirement, hein, à enseigner euh, en français. Euskarazko irakasleak eta burasuen elkarteak pleini ziren ere, etzela aski Euskara irakaslerik ordezkapenean egiteko, arazo hori ere konpondu dela dio departamentuko ikuskariak. Iri azna, iri dipibute, gozera da bizion aski spati barle pase. Alors, je ne dis pas que ça va être parfait du jour au lendemain, hein, mais en tout cas, on, on, on va avoir euh, justement de la ressource humaine euh, en Basque. Bestalde, murgiltzeari doakionez, klase baten irikitzeko eza ukantzuen iriburuko eskola publikoak, François Xavier Pestelen ustez, horrek ez ditu, urratxu guziak gorde behar. Je, je récuse vraiment le nom de blocage euh, sur ce qui est la politique euh, sur la, sur la langue basque. On peut pas dire que parce qu'il y a une non-ouverture d'une nouvelle section, que euh, ça fait un blocage sur l'ensemble de la langue basque. C'est pas le cas. Imersioa eta elibitasuna argiki beresten ditu departamentuko ikuskariak. Faut pas confondre euh, la situation très particulière sur l'immersif et ce qui se passe globalement sur la politique du basque Euh, en Pays Basque et, et porté par l'éducation nationale. Eta hiriburuko bastiekieta dosieraz, elementu behirik estuela mementoko aintzinatzeko errandauku.